นะโมตัสสะปะกวโตอรหัตโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะกะวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะกะวะโตอระหะโตสัมมา sambuddhasa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghyang saranang gacchami dukti yampi buddhang saranang gacchami dukti yampi dhammang saranang gacchami Du ti yampi sanggang renang gacami. Tak ti yampi budang renang gacami. Tak yampi jamang renang gacami. Tak ti yampi sanggang renang gacami. Li pizo pakagwa. Arahang สัมมาสัมพุทโธวิสาสารณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิตูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเดวมนุษย์สานังบุตโธภะกวาติ Svagato pagavata dhammo, Sanditiko akaliko, Ehipasiko opanajiko, Patsatang kweritapo finyuhi, Supatipano pagavato savakazango, อุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะคะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะคะสังโฆธรรมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะคะสังโฆยะติดังจัตตาริ ปุริสายุกานิอัฏฐปุริสาปุกลาเอสาภากวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยตักขินโยอัญจลิการณิโยอนุตตรัง punyakhettang lokasa ti Hiti bizo bhagawa Thana parami zampano Thana parami zampano Thana paramata parami zampano อิติปิโสภะคะวะสีลาปารมีสัมปันโนสีลาอุปปารมีสัมปันโนสีลาปรมาตาปารมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวะในคัมมะปารมีสัมปันโนในคัมมะอุปปารมีสัมปันโน ในคัมมะปรมาทาปรมีสัมปันโนหิติปิโสภะกวะปัญญาปรมีสัมปันโนปัญญา อุปปารมีสัมปันโน ปัญญา ปรมาทาปรมีสัมปันโนหิติปิโสภะกวา วิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติ รมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปรมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถะปรมีสัมปันโน อิติปิโสภะควาอริธานะปารมิสัมปันโนอริธานะอุปปารมิสัมปันโนอริธานะปรมัตถะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาเมตตาปารมิสัมปันโน เมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวา ดัสะปารมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวะดัสะอุปปารมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวะดัสะปารามัตถะปารมีสัมปันโนติติดัสะปารมิตานิธิตัง con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư Phật đã từng xuất hiện trên thế gian. Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ tất cả các pháp bảo đã từng xuất hiện trên thế gian. Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ tất cả Đức Tăng Bảo đã từng xuất hiện trên thế gian. Do lời chân thật này, mong sao cho con và hết thầy chúng hữu tình đều có được sự an lạc, sự tấn hóa trong mọi thiện pháp và sớm chấm dứt vòng đau khổ tử sinh luân hồi. Tạ tha gạ ta. Bậc đã đến như vậy. Giáo Pháp đã xuất hiện như vậy. Hội chúng tỳ khưu tăng của Đức Thế Tôn được khéo huân luyện đã xuất hiện như vậy. là Pháp. Pháp tồn tại trên thế gian thì cũng sẽ biến mất. Không có điều gì sanh lên mà không diệt đi. Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng cũng biến đổi, hoại diệt như tất cả các pháp khác. Dù rằng trong thời quá khứ có những đức Phật với hào quang sáng chói, với giọng thuyết pháp vi diệu, thanh âm, an lạc, các ngài thuyết pháp nói về đời sống phạm hạnh. Toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối là pháp thiết thực đem lại an lạc ngay ở hiện tại, không phụ thuộc vào không gian, thời gian mà bất cứ bậc trí nào cũng có thể tự mình chứng ngộ. Và cũng tốt đẹp tương tự như thế ấy. Hội chúng tỳ khéo tăng là hội chúng thực hành cho con đường trung đạo, là con đường bắt chánh đạo, là con đường tránh trực, không lầm lỗi, không hại mình, không hại người là con đường dẫn đến an tịnh, vắng lặng, thiệt dứt mọi khổ đau. Các hội chúng tỳ khưu tăng có Đức Phật là đứng đầu, hay đứng đầu bởi các vị thượng thủ thanh văn, bởi các bậc A-la-hán tuyệt vời ấy, là những đối tượng xứng đáng để chắp tay lễ bái cúng dường. Các ngài hoàn toàn xứng đáng thọ nhận những vật phẩm tốt đẹp nhất, những vật phẩm có trước tiên vào đầu mùa gặt hái, những vật phẩm thượng hạng là những đặc sản mang tới từ những phương trời xa xôi. Các ngài là đối tượng xứng đáng thọ nhận những vật phẩm mà thí chủ với niềm tin sẽ đem lại lợi ích lớn của báu lớn cúng dường. Các ngài chính là thừa ruộng phước, cánh đồng phước, tối thượng, vi diệu nhất trên thế gian. với những hội chúng tỳ khưu gồm có 500 vị, 1.000 vị, 10.000 vị, 20.000 vị, 60.000 vị, 80.000 vị, hàng trăm ngàn vị. Thực hành theo con đường Phạm Hạnh như vậy. Và trên thế gian được thắp sáng huy hoàng bởi ánh sáng của giới, bởi ánh sáng của định, bởi ánh sáng của tuệ, bởi ánh sáng của trí kiến giải thoát, bởi ánh sáng của tuệ giải thoát. những vị Phật ấy, giáo pháp ấy, cùng với những vị A-la-hán thanh văn thượng thủ, đã cháy sáng, đã rực sáng, đã tỏa ánh sáng hơn ngàn triệu lần mặt trời. Rồi cũng đã theo sự biến đổi của Pháp suy tàn và hoại diệt. tất cả các hành đều không bền vững. Chúng có tính sanh lên và diệt đi. Chỉ có nhiếp phục, chỉ có nhiếp phục được chúng mới có được an lạc tuyệt đối, mới có được an tịnh, phẳng lặng. lên đường. Hãy đánh bại ma quân, phiền não, như voi phá tròi lá. Ai trong pháp luật này tinh cần, không phóng dật, sớm đoạn vòng, sống chết, chấm dứt mọi khổ đau.